Egun honen zure guzieri, ahazi u da oso politikoa dugu. Gure lugalde atraktiboaren problematikak iguzkipean agertu dira, eta epidemia gara jontan azkartu ere bai. Horren parean, okupazioa protestazio ze mediatikoa modan dugu. Arbonan, laborantzako lurren salmenta presio astronomikoan salatzeko, eta azparnen gaztetxe baten beharra aldarrikatzeko haze demonstrazio kolektibo indartsuak jabe hain aintzinean. Ez, ez, usutan ze presioa jasaiten duten individualki isolatuak diren jabeak. Bai, bai egun batez familiako historioak, bizi baten lan fruitua bortxatzea bere ganatzea erabakitzen da. Ez dugu ez okupazioa banalizatu behar. Nola ez egin hauteskundeen garaian kandidatuen desfilaren aintzinean. Ta gaur egun, eien egietan azparnen bezala, agapusturik ez ematen. Badakigu bai, legez kanpoko hasten delarik. Aldiz, sekulan noiz bukatuko denik. Betiko konfrontazio egoeratik urrunduz. Betiko jabeen stigmatizazio karikaturaletik urrunduz. Beste eskualdetan, Belgikatik partitua eta berriki Parisien sarta baten bitartez ofizialki onartua, anarteko okupazioa. El bakarra, jabeen konfiantza irabazteak segurtasun kuadro argi batekin. Eien espazio utxetan, apartetan, etxeetan, imuebleetan, bulegoetan, lurretan, denentzat baliagarri izaten aldiren proiektuak errezibitzeko alokatze kontratu klasikorik gabe. Nola ez aipatu lehengo de depon ospitalea nun bost urtez posible izan da seieun urgentziako aterpetze leku idekitzea. Olako proiektuak, dosiera, dinamika, topaketak jabeekin sendoki ere mateko elkarte, kolektibo eta kooperatibak montatu dira. Plato urben ezagunena Frantzian. Gure ipar eskualegian beharrak hor ditugu. Gure ipar eskualegian ere mu metrokaratu utxak hor ditugu. Espero dut bai gure ipar eskualegian elkarlanean, lanean, konfianzan erabilgarriak izaten aldirela. Mileskera retazen zunita, pasa egunan!